Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Caraka di kali tidu Bojonegoro dengan judul Petuan Dedemit ing Gunung Lawu. Wektu iku aku lagi liburan ana ing Gunung Lawu. Aku karo koncoku kabeh wolu mrono. Amerga waktu iku sekolah lagi libur. Aku lagi wis kelas telu nunggu ijazah metu. Aku budal teko mah jam songo isuk tekan cemoro sewu kaki Gunung Lawu jam siji awan. Setengah loro aku berangkat munggah Gunung Lawu. Aslinya jam yah mono kawan oleh munggah. Bener, lagek entuk telung prapat perjalanan, aku wis kesel banget ora kuat apa-apa. Jam wis nunjukake jam 6 sore wayahe magrib. Hawane adem banget. Wong awan wae adem apa meneh jam yah mono. Ademe nusuk nganti nang balung. Aku lan kanca-kancaku ngedhekake tenda nang cedhake sendang drajat. cedhake sendang derajat mau ono warung. Aku rada seneng perkara ana warung dadi gak perlu masak. Lan nek banyu ya cedak. Jam pitu bengi hawane koyo nusuk tulang. Koncoku mulai obong-obong ben gak kenek hipotermia. Aku landani sih marung nok warung mau. Aku takon-takon karo sing warung. warung. Jarine, hati hati Ngger. Yen bengi aja ngluyur dhewean loh. perkara akeh wong ilang ana ing gunung kono apa meneh sing nganggo klambi ijo jarine digowo jalak ijo lho Mbah Jala Ijo opo aku ya ora weruh. Jam 09.00 bengi aku lan Dani bali ning tenda, perkara warunge mau wis ape tutup. Kanggo ngemat tenaga, aku lan Dani banjur turun nang tenda perkara gak betah hawa ademe sing nusuk tulang. Kira-kira jam rolas bengi aku nglilir perkara aku kademen banget. Geni sing diobong bocah-bocah mau mati perkara kentekan kayu. Awakku kademen banget. Banjur aku nggugah Dani sing isih turu. Dan, ayo golek kayu. Gu ngobong-ngobong. Awakku adem banget dan Dani banjur tangi lan ngancani aku golek kayu. Aku golek kayu karo Dani rada adoh karo tendo. Aku wis gak mikir apa-apa gara-gara wedi nek mati kademen. Banjur Dani weruh kayu sing gedhi sak pupu. Kayu iku mau dipondong karo Dani. Eh, lah dalah. Aku kaget setengah mati. Kayu sing dipondong Dani ku malih dadi ula gedhe banget. mlayu ning tendo ninggal Dani. Dani yo melu mlayu karo mondong kayu iku. Banjur Dani tak takoni, "Dan, sing mbok pondong dek mau ulo to?" "Takonku mangkono." Jawabe Dani. "Ora, wong kayu kok iki kayune tak gowo ape tak obong." Atiku deg-degan banget wektu iku. Kayune langsung dinggo obong-obong lan masak mie. Bengi iku pas persediaan banyu wis entek, aku arep masak mie. terpaksa kunjukuk Banyuwono ing sumur sendang derajat. Sumur mau termasuk sumur aneh. Wong nang dhuwur gunung ki jarang banget sumur kang agung banyune. Aku nyemplung bak nganggo tali sing wis ana ing kono. Sakdurunge bak tak cemplungke, sumur mau tak sentri dhisik menawa enek apa-apa ning kono. Serem banget sumur iku. Pancen sumur tuwek ya mesti serem deloane. te akeh lan lumute uga akeh. bareng bak tak cemplungke mak jelegur. Dadak manono swara wong jerit ana ing jero mangkono. Sumur mau tak sentri meneh, ya ora ana apa-apa. mau tak cemplungke meneh. Dadak lo rasane ana sing ganduli ngisor. tak batek ora kenek. Aku sumpyoh. Wis gak kepikiran nyeluk bocah-bocah. Tak sentri sumur mau. Tiba e, bak mau kecantol oyot ning jero sumur mau. Aku kudungguyu padahal aku wedi banget. Sakwise mek banyu aku langsung cepet-cepet ning tendolan masak mie. Mie wis tak pangan lan weteng wis krasa warek. Bocah-bocah wis gak ana sing lilir. Kari aku dhewe sing gong turu gara-gara gak betah ademi. Kanggo ngilangke rasa adem mau aku nyumet rokok lan gawe kopi. Banyu sing tak jukuk mau kok sendang cepet banget enteke. Terpaksa aku tak manek-manek njupuk banyu meneh ing sendang mau kanggo nggodhok wedang. Barang bak tak cemplungke ana swara wong jerit meneh. Sumur mau tak sentri nganti aku nganguk menjeru. Astagfirullahaladzim. Neng jero mawon sirah menungso kang kambang karo plorak-plorok. Aku wis gak sanggup mlayu. Aku mung iso lungguh ndodhok sambi ndonga karo sing maha kuwasa. Banjur tak delok meneh ing jero mau wis gak ana. Aku gak sida njukuk banyu langsung balik neng tendo banjur turu. Bocah-bocah mau ya durung ana sing tangi. Wektu iku wis jam setengah siji bengi. Aku keturun sediluk nganti jam loro perkara krungu Luciana tangi. Aku yo melu tangi perkara gak betah ademe. Aku lan Luciana lungguh-lungguh ing ngarep tenda karo rokok-rokokan. Aku gak cerita karo Luciana mau perkara yo wedi nek cerita. Pas aku omong-omong, aku lan Luciana krungu swara kemrincing ka arah ngisor. Swara iku nyolot cedhak uluku mengkorok kabeh. Luciana takon, "Kuwi swara apa kok kaya swara jaran?" Wis, aja diloroi engko mundak ciloko. Jawabku mengkono. manusia ana mau kaget setengah mati Perkorono jaran mlaku kabeh telu lan aneh meneh sing siji ndase wujud menungso nggok ngarep dewi lan jaran loro sing guri mau nggawa buntelan putih diseret tali koyoke buntelan putih mau iku mayit wong utawa pocongan aku wis muni opo-opo perkara sompo gak iso obah sing Luciana malah ngucap japa mantra sing gak jelas jarine iku mariksaning bayi mbuh parake dedemit mau ape nang endi aku yo gak roh aku banjur turu nganti tekan esuk Esoke aku langsung munggah puncak. Sakwise munggah puncak aku ngajak mulih perkara wedi nek kebengen meneh. Jam pitu isuk aku kang kanca-kanca mudun gunung. Aku ora nyritakke kedadian iku marang bocah-bocah. Perjalanan mudun iku mau krasane suwi banget, Koyo ana sing gak wajar. Perkara budal jam pitu isuk teko ngisor jam setengah lima sore. Kanca-kancaku yo ngrasa aneh. Rasane koyo diubeng-ubengno dalane. Gak tuk-tuk nggon. Bareng tuk cemoro sewu, aku lagi cerita karo bocah-bocah opo sing tak alami bengiku. Bocah-bocah ono sing percolan, ono sing gak percaya. Apa sih? E, mule mau koncoku jenenge Luciano karo Eko tiba ono ing dalan. Selamat itu e gak popo, diri sepeda sing melengkuk setiri. Aku lan koncoku tuk umah kali tidu Bojonegoro jam setengah songo wengi. Cukup iki cerita apesku pas nong gunung lawu, Soko aku carakaning kali tidu masih bersama tim Cimat. tahu sejarah, legenda, mitos, dan cerita-cerita rakyat. Ayo, datang saja ke Istana Radio, Jalan Mungin Menginciti 126 Bujonegoro, setiap hari Senin mulai jam 8 malam di program acara IMK Istana Nguti Kaworo. Disiarkan langsung dari Studio 2 Istana Radio, Jalan Mungin City 126 Hujonegoro bersama narasumber Ki Dalang Hati Sukoco dan JFE Guri serta yang lainnya. Pastikan tiap malam Selasa jam 8 Anda bersama kami di program INK Istana Nuti Kawro.